összeütve, habitál esetén jön vele a szabály, és a fuvarolók a határozóval való teljesítésre küldő érdek ismeretére bírálakon vállalva az és nem tudja gyakorlatilag kimenteni azt, tehát nem tudja bizonyítani, hogy a tényleg elvárás pedig egy nem tudja kimenteni.

<laughs> أي قلت طبعا أنا كلام megsebesül, sárosan megrombálódik, akkor ezért természetesen, hiszen ebben a időtartamban a hát kiváló felügyelet a az Na most természetesen itt is megérkezik a kimentési lehetőség, és ezzel sokkal is jönni, mutató vállalatot, mutató tárgyi lejelentést, vagy valamelyik imádműsökot, de hívják is ezzel a soroképeinkről. És a nagyon egyszerű dolog, amúgy üveget állítottam a nagyjelentő dolgokba, hát ide nem voltam, addig máshogy 200 kilométeres sebességgel mentem a, az autót, amire töltetett volna, hát ilyen a üveg. A belső üveg, Hát, hogy az, az, az, az, az, az, az, az, az, első nyilvánvaló forradás tevékenység közöttünk elvállíthatatlan, a belső klimátikus lehetőség, vagy lehetőség a nálunk belső tulajdonsága. Csomagolás kívüli here. nyugalomból eredő a látni a tűz ellátása, méghozzá személyesen you imáda, imádalmás végül a személy szára vonatkozó nézetes dolgokat hiszem, mivel alkotmányozásakor használnak, tehát úgy, hogy így jelent, hogy mint van, de korlátérés biztosítása. A másik kérdés, ami fontos ebben az, hogy csak meghatározott szervek jutnak hozzá, tehát ilyenkor COVID, tehát pályán, BL, társadalmi biztosítás, affektálva, nyilvántartás, osztályok, KSH, tehát tovább meghatározott szervek jutnak hozzá, illetve személy is a kapcsolva jogosultságát darabokra vonatkozóan okirattal igazolja. Minket a államról kell kihámozni ebből a döntésből, természetesen kiinduló az alkotmány, a személyes adatok a magánszitok stb. stb. stb. szétszállja a nyitva, milyen törvényekkel próbáljuk ami, ami, ami szerintem nem engedett meg a döntésben, magánvélemény, hogy nem tett egyértelműen a lantot, a bíróság, az alkotmánybíróság önmagában. Ez a fajta utána elhozom a személyszámot számjegyére, és ennek a osztásnak az utolsó maradékra a Tehát ha valaki az egy, első számot egyre, akkor az a második számot kettőre, tehát végig negyedik, de 11 számot. 10-ből akkor a 11 számot személyét, illetve a hivataljára tulajdonképpen. Most vannak bizonyos ügyek, ahol a korábbi tanácsi struktúrának községek, tehát nagyközségek nem rendelkeztek elsőfokú hatósági jogkörrel, most nem mondom el, mert a később beszélek arra, hogy egyébként, hogy vannak olyan ügyek, ahol községek nem rendelkeznek elsőfokú jogkörrel. Tehát most csak említettem és a külgyermek akarata kiskorú intézeti elhelyezés, kiskorú intézeti nevelés bevétel, kiskorú állami nevelés bevétel. Tehát intézeti elhelyezés, kiskorú intézeti elhelyezés, kiskorú intézeti nevelés bevétel, kiskorú állami nevelés bevétel, ezeket fogunk beszélni egyébként. Gondok kirendelése, Lord. felbontása esetében. Tehát megyei főjelentő jár el felsőfokon a fogadás eh, engedélyezésének felbontása esetében. Ugyanis eh, ez a, a, ez a hatáskör, az örökfogadás engedélyezése és felbontása, ez korábban a megyei tanács végig tehát osztályát első fokon, és mivel megszűnt a volt a tanigazgatás, szervez a oda tartozó hatáskörök most új hatáskör irányú törvény első rendelkezésére a megyék ügyeti gyakorolja elsőfokon, és ebben az esetben a másodfokon a köztársasági elbízottan a minisztériumra. tehát a főhatóság lesz a másodfokon, amikor a megyék ügyető jelen elsőfokon. Melyik a minisztériumra. หรือให้เราได้ kiskorú, csak előzetes gyámhatósági engedélyezett házasság. A gyámhatóság, ezt a bizonyos engedélyt indokolt esetben és a kapcsolata a kiskorú 13. évét betöltötte. Tehát csak indokolt esetben, és a kapcsolata kiskorú 16. évét eltöltötte. Az engedély megadásakor még további feltételeket is vizsgálni kell a gyámhatóságnak. Tehát az egyik az, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, a további feltételeket kell vizsgálni az engedély megadásának láthatóságnak. Az egyik az, hogy az engedély eh, megadásnak kiskorú érkező szolgálja, továbbá kiskorú szükséges testi, értelmi, erkölcsi fejlettséggel rendelkezik, kiskorú szükséges testi, erkölcsi, értelmi fejlettséggel rendelkezik, megértetése és lakhatása biztosított, és a kérelme szabad akaratából nyújtotta be. A érdekés szolgálja a szükséges testét, felelő erkölcsi fejlettséggel rendelkező megértése, lakhatása biztosított, és a kérelme szabad akaratából nyújtotta be. Thank you. Yeah. <laughs> illetve képzelt személy, ez a harmadik esete, képzelt személy adatainak megállapításával. Képzelt személy adatainak megállapításával.

શ્યામ ભગવાન રાધા શાદી કરી શ્યામ then therefore Felmenői anya apai, valami ott valami. melyiket mondod? De ez a baj, csak melyik? A nagyapa lesz, nem? A nagyapa. A van egy nagyapa. Illetve a felmenő szintű mondanám, tehát az anyag élemény arról mond még egy-két szabály, megállapítható az apa való ünnepet, illetve az annál a megjelölt más családi név is. Tehát az annak érdelemére megállapítható az apa való ünnepet, illetve az anyát a megjelölt más családi név, amelyik a gyermeknek az anyja is ismeretlen, tehát a családjának abban az esetben személy adatokat nyilvánosság talán találni szerint állapot kell megkísérni. Hát Akkor van egy ismeretlen, akkor a személy adatokat nyilvánosság. Ez olyan jó intézmény, hát az egy olyan jó amely lehetővé teszi, hogy az iskolú öreg a fogadás. Ez nem a logikai, hanem lehetővé teszi a kisoroló támogatóság engedélye, megkapjuk csak, nem örökbefogadás esetén szükséges gyermekszüleink leállása, tehát nyílt örökbefogadás esetén szükséges gyermekszüleinek a hozzájárulása, környezettanulmányt elkészíteni, láncsúszának, és maga az engedélyezés, vagy annak elutasítása határozottan tehát az engedélyezés, vagy annak elutasítása határozattal történik. Az örökbefogadás, a gyámhatóság vagy a bíróság felmutatja. Hát az örökbefogadás gyámhatóság feletti élelmét akkor engedélyezi az elmondást, tehát a gyámhatóság a feletti élelmét akkor engedélyezi az elmondást, ha az a közérdeket, és a kiskorú érdekében áll. Tehát a gyámhatóság a feletti élelmét akkor engedélyezi az elmondást, az megsérti a közérdeket, és az a kiskorú ये मैं लेकर आ He who shall indeed barney here, there and there, travel to the greater